Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. dan i dobrodošli, dragi slušalci, ponovo na Talas Fenix i Sveb Radio podcasta u još jednu epizodu serijala 1 na 1 koji nismo duže radili. Tačnije, dva meseca puna nas nije bilo na podcastu, a vidim da broj vas koji nas pratite raste, tako da vam odmah na početku želim da vam zahvalim na poverenju. Imali smo neki privatnih obaveza, zbog toga nisam stigao da snimam, ali sada se ponovo vraćamo u ritam i trudit ćemo se bar jednom nedeljno da izbacujemo ne neki nov interesantan sadržaj. Da ne dužimo puno, danas smo izabrali jednu interesantnu temu koja se dosta provlači po e, medijima, a u pitanju je štetan uticaj društvenih mreža. Društvene mreže koliko su praktično one štetne za naše mentalno zdravlje? Verovatno ste se to nekada i pitali. Društvene mreže su poslednjih godina sigurno jedan od najpopularnijih vidova komunikacije među ljudima širom sveta. Služe nam za druženje, upoznavanje, ponovno povezivanje sa ljudima sa kojima smo izgubili kontakt, za reklamiranje, ali i za informisanje. Zaista je malo onih koji nemaju profil na nijednoj od društvenih mreža. A da li ste se zapravo ikada zapitali kako to društvene mreže utiču na čovekovo mentalno zdravlje? Koje su negativne strane društvenih mreža? Znači, prvo što želimo da naglasimo, a to je da kao i kod svega drugog, ne treba preterivati nikad u pitanju vreme provedeno na društvenim mrežama, kao ni način na koji njima razmišljate. Drugo, zavisnost opšte poznato da se prekomernom upotrebom računara može razviti određena zavisnost, posebno kada su u pitanju videoigre, ali nema prevelike razlike ni kod korišćenja društvenih mreža. Ta zavisnost se javlja jer njihova upotreba stimuliše centre zadovoljstva u vašem mozgu, koji se aktiviraju svaki put kada vam neko nešto lajkuje ili ostavi pozitivan komentar. Komunikacija u bilo kom obliku, ne samo na društvenim mrežama, utiče na centar zadovoljstva. Većina nas na društvenim mrežama ima stotine, a neki imaju naravno i više od toga, znači možda čak i hiljadu prijatelja koji redovno ažuriraju svoje profile. Objavljuju fotografije, pišu statuse te na neki način konstantno komuniciraju sa nama. U stvarnom životu teško ćete dobiti i 50 pozitivnih komentara na vašu, ne znam, novu frizuru, novi auto ili slike sa letovanja niko vas neće javno pohvaliti zato što imate sjajan muzički ukus ili ste možda pronašli neki sjajan citat. Prava, živa komunikacija iziskuje mnogo više truda i vremena od društvenih mreža i redko uključuje toliko učesnika. Kao što je naravno na internetu, zato se poprilično dobro osjećamo kada se ljudi sa kojima komuniciramo putem komentara i lajkova. Na primjer, Zamislite kako bi izgledalo da se 70 vaših prijatelja, primjera radi, okupi u nekom kafiću i da svi komentarišu kako vam je sjajna kuća ili stan ili ne znam slike sa letovanja ili da se glasno slažu sa vama za svaku izgovorenu rečenicu. Zvuči pomalo čudno i zastrašujuće. Upravo takve pohvale i potvrde na društvenim mrežama nam donose zadovoljstvo zbog toga što su društvene mreže jednostavan, zabavan, ali i brz način komunikacije veoma lako se može razviti zavisnost. Što naravno i ne čudi, jer vi u svakom trenutku možete komunicirati sa stotinama ljudi, čuti njihovo mišljenje ili prikupiti no, e, nove informacije bez da ustanete iz vaše omiljene fotelje ili stolice. Drugi razlog zbog koga često odlazimo na društvene mreže je svakako dosada. Jer gotovo uvek kada nemamo pametnija posla, pogledamo šta nam rade pod znacima navoda drugari na Facebooku. A najezda pametnih telefona je naravno taj pristup dodatno olakšala. Upravo ta navika veoma lako može da preraste u klasičnu zavisnost i nakon nekog vremena ne možemo zamisliti život, praktično dan da prođe, bez društvenih mreža. S vremenom se mogu razviti i veći problemi kao što su manjak pažnje i koncentracije – primetit ćete kako se sve teže fokusirate na jednu stvar i kako vam sve manje stvari drži pažnju. Manja koncentracija i poremećaj pažnje, previše vremena provedenog na društvenim mrežama, vam može doneti i upravo to, pad koncentracije, jer komunikacija na društvenim mrežama zahteva konstantno prebacivanje sa jedne teme na drugu sa jednog mesta na drugo, od čitanja komentara, praćenja novih objava do odgovaranja na poruke i komentarisanja i lajkovanja. To takođe može uticati i na način na koji učite nove stvari putem društvenih mreža, jer informacije se dobijaju u što kraćem obliku. Sve to ostavlja traga na vašu koncentraciju i držanje pažnje. Na primer, ljudi koji konstantno komuniciraju sa drugim putem društvenih mreža će se osjećati prilično neugodno dok čitaju knjigu, jer neće dobijati nikakve povratne informacije. Tako da ako patite od bilo kog vida poremećaja pažnje, onda treba da znate da vam društvene mreže neće doneti ništa dobro. S druge strane, ako do sad niste imali nikakvih simptoma, previše vremena na društvenim mrežama ih može izazvati. A simptomi su sledeći. Manja koncentracije, uvek ostavljate posao da biste proverili šta ima na društvenim mrežama, imate problema sa čitanjem dužih tekstova koji vam brzo dosade i osjećate se neugodno kada duže vreme sedite i ne radite ništa. Većini ljudi aktivnosti na društvenim mrežama su postale kao žvakaća guma za mozak, da tako kažem. Konstantno nam okupiraju misli, ali nemamo nikakvu konkretnu korist, bar kada je u pitanju intelektualna stimulacija. Na društvene mreže se, može, e, se veoma brzo navikavamo, a sa druge strane nije potreba nikakva pamet da biste ih koristili i na kraju krajeva bili uspešni. Broj pratilaca, lajkova ili komentara definitivno nisu merodavni da li je neko uspešan, zabavan ili snalažljiv u stvarnom životu. Sve to, da tako kažem, balon od sapunice koji veoma lako može pući. Povića nivo stresa i umora e, lako vam se može učiniti da vas društvene mreže odmaraju. Ali one zapravo čine suprotno, jer pomno praćenje svega što se dešava bukvalno zamara mozak. Umara se od viška informacija, posebno onih koje primate bez nekog reda i smisla, odnosno brzo i u malim porcijama. I tako se usled manjka odmora i koncentracije rađa stres, koji je dobar početak za mnoge fizičke i psihičke probleme, već smo pričali o tome u našim prethodnim emisijama. E, sljedeća stvar, suzbijanje emocija. Koliko vam se često dešava da kad pročitate neku lošu vest, odmah odete na društvenu mrežu da pogledate šta vaši virtualni prijatelji, tako da kažemo, misle o tome i da li, e, ili da vi podelite vaše mišljenje ili utiske sa njima. Da li ste se ikad zapitali zašto je vaša prva reakcija upravo to? Da li na taj način pokušavate pobeći u stvarnosti i e, od toga da se suočite sa sobstvenim mislima i emocijama? Ako ne dozvolite sebi da informaciju, dobru ili lošu, procesuirate i sami shvatite šta o tome mislite, vi na neki način suzbijate emocije. A to naravno nije dobro, jer suzbijanje emocije dovodi do stresa i emotivnih problema koji se teško rešavaju kada se nakupe. Umesto da provodite vreme na društvenim mrežama, provodite ga tako da se posvetite analizi osjećanja. Jer time što ih suzbijate, ne dozvoljavate im da se razviju, posebno kada su u pitanju emocije poput empatije, saosećanja ili ljubavi. Ponekad, e, baš kada pročitate neku lošu vest ili informaciju umesto da podelite sa internet zajednicom, probajte da sednete u tišini i malo razmislite o tome što ste pročitali ili čuli. E sad, kako sprečiti loš uticaj društvenih mreža? Najjednostavnije rešenje je da sami sebe ograničite – praktično vreme koje provodite na Facebooku, Twitteru, Instagramu i tako dalje. Uvedite pravilo da se na društvene mreže logujete minimum tri puta u toku dana, odnosno maksimum tri puta u toku dana, minimum jedno. Isto tako, veoma je važno da izbrišete aplikacije društvenih mreža sa vašeg pametnog telefona, jer onda nećete dobijati obaveštenja o notifikacijama i manje će vam okupirati mozak. Isto tako, Važno je i da vreme koje provedete na društvenim mrežama bude korisno. Umesto da gledate šašove fotografije ili neke smešne klipove, zabeležite sebi korisne stranice i profile koje bi vam e, bile od pomoći ili interesantne ili da naučite nešto novo. Dobra stvar kod društvenih mreža je to što je protok informacija veliki i to iz celog sveta, tako da je šteta da iz njih ne izvučete i nešto korisno. Dozvolite sebi da se kvalitetno odmorite. Ako ste na poslu previše umorni, <clears throat> ni pošto se nemojte odmarati po znacima navoda tako što ćete odmah da dođete i da odete na neku od vaših društvenih mreža. Već izađite na svež vazduh, prošetajte, popite kafu sa prijateljima ili pročitajte deo knjige ili prelistajte omiljeni časopis. Na kraju krajeva dozvolite sebi da ne radite ništa, da ležite u tišini ili slušate muziku. A takođe morate imati na umu da internet nisu samo društvene mreže, jako važno. Otkako je postao naša svakodnevnica, internet je tema mnogih rasprava. Dok jedni veruju kako je krajnje štetan, drugi se kunu u njegovu efikasnost i naravno tvrde da bez njega ne mogu da zamisle svoj život. Dok oni prvi internet gledaju kroz društvene mreže i lako dostupne loše sadržaje, ovi drugi vide kao sredstvo koje će im pomoći da brzo i jednostavno saznaju potrebne informacije. Istina je naravno negde između ove dve krajnosti. Baš koliko može biti štetan internet, toliko može biti i koristan. Naravno sve zavisi od načina na koji ga vi koristite. I šta bi mogli da izvedemo kao zaključak na kraju ovog našeg dužeg teksta? Društvene mreže mogu biti zaista sjajno mesto za druženje, zabavu, upoznavanje ljudi koji imaju slične afinitete, kao i protok informacije. Sve dok ne preterujete i dok se pridržavate sobstvenih pravila. Dok društvene mreže kao i sam internet doživljavate kao nešto što vam olakšava život, negde gde ćete otkriti mesto na kome ćete otkriti sjajnu muziku, tražite preporuke za dobre knjige ili filmove ili pronalazite potrebne informacije, a u stvari koje uživate u pravom okruženju sa prijateljima uz kafu ili pivo, onda nema razloga za brigu jer vi sigurno uzimate najbolje od oba sveta. I to bi ujedno bilo sve što smo pripremili u ovoj nešto malo dužoj emisiji, ali verujte mi, morali smo da pričamo o ovoj temi jer to je neka tema, e, odnosno to je tema o kojoj sam ja želao već neko vreme da nešto kažem. E, mislim da je jako važno i definitivno nemojte pretarivati. Nadam se da će vam ove informacije biti od koristi. To bi bilo sve. Moje ime je Nenad, naravno kao i svaki put, a vi ostanite uz NXS Web Radio podcast. Do nekog e, sledećeg, sledeće emisije, ja vas pozdravljam. NXS Podcast.